Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվան նորությունների մասին համարոտ։ Խորհրդակցություն Արցախի պաշտպանության բանակի միավորումներից մեկում Հայաստանը ի վիճակի է ապահովել իր անվտանգությունը։ Արցախի շենացման գործում մեծ դեր ունեն նաև բարերարները։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության ասպարեզում գյուղնախարարությունը աճակցության ծրագիր է նախաձեռնել։ Մարտունի քաղաքում տեղի կունենա նարան փառատոն։ Թուրքիան չի ողջունում Կատալոնիայի անկախության հանրակրվեն։ Կինոյի լեգենդ Արմենջի Գարխանյանը այսօր նշում է իր 82-ամյակը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության Հայաստան-Լեհաստան հանդիպումը կսպասարկեն սլովենացիները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Արցախի պաշտպանության բանակի միավորումներից մեկում տեղի է ունեցել 2017 թվականի 3-րդ երամսյակի արդյունքների ամփոփմանը նվիրված խորհրդակցություն, որին ներկա է եղել պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Խորհրդակցությանը հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետը անդրադարձել է հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված դե- դեռևս շարունակվող աշխատանքներին։ Այնուհետև ըստ առանձին ուղությունների հանգամանալից զեկույցներ են ներկայացրել միավորման հրամանատարի տեղակալները, ովքեր անդրադառնալով զորամասերի մարտական ու զորահավաքային պատրաստականության, մարտական հերթապահության արդյունքներին, խոսել են զինվորական կարգապահության եւ զորքերի բարոյահոգեբանական ապահովման, սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի շահագործման, զորքերի տեխնիկական, թիկունքային եւ ինժեներական ապահովման հարցերից։ Զեկույցների ամփոփմամբ հանդես է եկել միավորման հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանը, ով ամբողջացնելով հաշվետուժ Եղրամսյակի ընթացքում իրականացված գործընթացների համալիրը նշել է, որ չնայած տեղ գտած որոշակի թերացումներին, միավորման ենթակա զորամասերն ու ստորաբաժանումները իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը կատարել ու կատարում են լիարժեքորեն, ինչին նպաստում են նաև ներդրված նորագույն տեխնիկական միջոցները։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից, բանակի հրամանատարը գնահատելով անցնող երամսյակում միավորման կողմից իրականացված աշխատանքները, առանձին հանրարարականներ է տվել զորամասերի մարտական պատրաստականության կատարելագործման ուղղությամբ եւ իր գոհունակությունը հայտնել բոլոր այն զինծառայողներին, ովքեր իրենց դրսեւորել են լավագույն կողմերով, հորդորելով այսուհետ եւս ծառայությունը շարունակել նույն ոգով ու երանդով։ Վերջին շրջանի տարածաշրջանային զարգացումները, ինչպես նաև Հայաստան-Սփյուռք համահայկական համաժողովը եւս մեկ անգամ ի ցույց դրեցին, որ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում կարևոր հարց է շարունակում մնալ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անվտանգության ամրապնդումը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Դասելով ի նկատի ունենք Արցախյան հիմնահարցի խաղակարգավորումը, Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը, ցեղասպանության դատապարտումն ու ժողտողականության դեմ պայքարը, ասել է Էդվարդ Շարմազանովը։ Նրա հավաստմամբ այս իրավիճակում երբ կան տարածաշրջանային բազում մարտահրավերներ, անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել անվտանգության համակարգին։ Հայկական պետությունը ի վիճակի է ապահովել իր անվտանգությունը բոլոր մեթոդներով։ Այս մասին ասել է Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ 25 տարիների ընթացքում Հայաստանը ապահովել է իր անվտանգությունը անկախ նրանից, որ մեզ համար ռազմական սպառնալիք հանդիսացող Ադրբեջանը ունի նավթադոլարներ կամ հզոր տնտեսական ներուժ։ Ադրբեջանը ի վիճակի չէ լուծել իր արժևդրված խնդիրը, նշել է Վաղարշակ Հարությունյանը։ Միայն հավասարակշռությունը ռազմաքաղաքական ապահովում այսօրվա կայունությունը թույլ չի տալիս Ադրբեջանի կողմից որ սկսի լայնածավալ պատերազմ։ Ինչ որ վերաբերում դիվերսիաներին, որը տեղի ունենում սահմաններում, ապրիլյան գործողություններին, ապա մենք պետք է գիտակցենք եւ հասկանանք, թե ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը իրականացնելով այդ գործողությունները։ Նա դրա միջոցով փորձում է վախի մտնորդ ձևավորել եւ ազդել Ղարաբաղի եւ Հայաստանի քաղաքականության վրա, որպեսի հայկական կողմերը գնան զիջումների Ղարաբաղյան հարցում։ Ըստ Վաղարշակ Հարությունյանի Հայաստանի համար այսօրվա դրությամբ գոյություն ունի ռազմական սպառնալիք երկու պետությունների կողմից՝ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի հետ Հայաստանը ռազմական դրության մեջ է գտնվում, իսկ Թուրքիայի հետ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Բացի այդ, Թուրքիան Հայաստանին շրջափակման մեջ է դրել։ Միջազգային տեսակետից դա ուժի կիրառում է ու պատերազմի տար։ Ու Բաքվում Ղարաբաղի հարցով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի վերջին հայտարարությունը հենց այդ մասին է խոսում, նշել է Վաղար Շաքարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Նուրեդդին Ջանիկլին Ադրբեջան կատարած իր այցելության ժամանակ արել էր մի հայտարարություն, որը չափազանց ինքնավստահ է հնչում նույնիսկ ավակ եղբոր տեսակետից։ Նա ասել էր. «Ադրբեջանն ու Թուրքիան եղբայրական պետություններ են։ Մենք միմյանց կարիքն ունենք։ Ադրբեջանական ժողովրդի ցանկությունը հրաման է մեզ համար։ Մենք ձեռնարկում ենք անհրաժեշտ քայլեր», ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախումբը ողջունում է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հայտարարությունը այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Արցախում հնարավորինս արագ եւ հանգամանալից ականաձերծման աշխատանքները ավարտին հասցնելուն։ Պետքարտուղար Թիլերսոնը հաստատել է պետդեպի աջակցությունը առաջարկով, որը ներկայացրել էր ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը եւ դեմոկրատ Էլիոտ Էնգելը։ Օրենսդիրները կոչ են արել հետ քաշել դիպուկահարներին շփման գծից, ընդլայնել սահմանին մշտադիտարկումը եւ կրակահերթի հայտնաբերման համակարգեր տեղակայել։ ՊԴՊ դե պաշտպանում է դիպուկահարներին հետ քաշելու ՀՀԿ հետաքնության մեխանիզմեր գործարկելու եւ շփման գծին ու հայ-ադրբեջանական սահմանին հաղորդիչներ տեղակայելու առաջարկները։ Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի գործընթացի մասնակից է, որը ուղղված է վստահության միջոցների ամրապնդմանը, որը մեր կարծիքով կկրճատի բռնության թիվը հակամարտության գոտում, ասել է Թիլերսոնը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախը օր-օրի շենանում է։ Այստեղ մեծ է նաև բարերարների դերը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայրենիքի այս հատվածը առավել քան ուշադրության կենտրոնում է հայազգի եւ ոչ միայն բարի մարդիկ, ով ինչով կարողանում է օգնության ձեռք է մեկնում։ Արդյունքում կառուցվում են հիվանդանոցներ, մանկապարտեզներ, մշակութային օջախներ։ Սակայն ոչ միայն բարեգործությամբ է համանապակվում նրանց գործունեությունը, այլև նրանք Արցախում իրականացնում են բիզնես ծրագրեր։ Այսպես, անհրաժեշտ է լրացուցիչ ներդրողներ ներգրավել։ Այս կարծիքին է նաև Արցախի հանրապետության պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Մենք վերջերս միասին ականատես են եղել Խարվաճարի Շամյանի շրջանի Խարվաճար քաղաքի արևանությամբ այդ նոր կարոցով ջրի գործարանի մասով։ Ներդրողի անունը չենք տալիս։ Մի քիչ ավելի զուսպ ենք լինելու, որ քննքներ հնարավորություններ չտանք Ադրբեջանին եւ ինչ որտեղ մենք հետագայում պետք է փորձենք ապահովագրենք մեր ներդրողներին նման քաղաքական հետապնդումներից։ Կան արդեն հստակ պայմանավորվածություններ, մանրամասնում է պետնախարարը։ Այսօր մենք ունենք արդեն օտարերկրյան ներդրումներ եւ միջազգային ներդրումային կազմակերպություն։ Անունները չեմ հրապարակում, չեն հրապարակում, որպեսզի խնդիր չլինի։ Կոնկրետ եվրոպական խոշոր ինվեստիցիոն կառույց, որը ցուցադրության էներգետիկայի բնագավառում ունի կատարած ներդրում։ Օտարերկրյա ներդրողներից ոմանք արդեն ընտրել են կոնկրետ բնագավառ։ Խոսքը գյուղատնտեսության մասին է։ Ունենք պայմանավորվածություններ հարյուրավոր հեկտար այգիներ կառուցելու ինչու կառուցել այգի, որտեղ Եվրոպայում այգին կա, ասում են կառուցել, այնքան հետաքրքիր է այդ process-ը, որ անվանում են կառուցել ոչ թե տնկել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության ասպարեզում արդեն 2 տարի է գյուղնախարարությունը աչակցության ծրագիր է նախաձեռնել, որի արդյունքները տեսանելի են։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գարանացա մշակաբույսերի ցանկաշրջանառության ծրագիրը գործում է երկրորդ տարին։ Այս ծրագրում ընդգրկված է նաև բանջարեղեն մշակող հողօգտագործողների աջակցությունը։ Աջակցությունից օգտվելու համար ծրագրում ընդունված են պարտադիր պայմանները։ Հողամշակը պետք է ունենա կես հեկտարից ոչ պակաս մշակվող հողակտոր, որտեղ պետք է աճեցնի պոմիդոր, պողպեղ, բադրիջան, սոխ եւ սխտոր։ Նախորդ տարին սխտորը ընդգրկված չէր ծրագրում, միայն 4 մշակաբույս էր։ Այս տարի նաև ընդգրկել ենք սխտորը։ Պահանջարկ եղել է այդ մշակաբույսի ուղղությամբ Գյուղնախարարության բույսերի պաշտպանության ու բուսաբուծության բաժնի պետ Էվիլեն Ավետիսյանը նշում է, որ աջակցության ծրագրում ընդգրկվել են բանջարեղենի այն տեսակները, որոնք շուկայում լայն սպառում ունեն եւ որոնք մթերում են նաեւ տեղական վերամշակող ընկերությունները։ Աջակցության ծրագրից օգտվելու հայտերը ընդունում է նախարարության կողմից ստեղծած հանձնաժողովը, այնուհետև տեղերում ուսումնասիրություն է կատարվում եւ այն հողահանդակները, որոնք հանձնաժողովը գտնում է ծրագրի պահանջներին համապատասխան, ներառվում է ծրագրի մեջ։ Ընդհանուր հայտերը շրջաններից եղել են 517 հեկտար, բայց ստուգումներից հետո այդ թիվը բնականաբար նվազել է եւ ծրագրում ընդգրկվել է 316 հեկտար։ Հիմնականում պատճառը, որ ասենք թվերը նվազել են, դա ոչ թե այդ տարածքները մշակված չէր բանջարեղենի տակ, այլ ուղղակի համապատասխանում չէր ծրագրի պայմաններին ասենք կամ խառը բանջարեղեններ մշակված կամ որոշ դեպքերում էլ հեկտարներն էին, ասենք պակաս։ Ծրագրով նախատեսված աջակցության ձևը հետևյալն է 1 հեկտարի դիմաց 200.000 դրամ կամ համապատասխան ապրանքանյութեր, որը տրամադրվում է գյուղ և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով։ Այս տարվա աջակցության նախատեսված չափն արդեն սպառված է, սակայն նախարարությունում շարունակում է ստանալ հայտեր շրջաններից։ Վիլեն Ավետիսյանը նշում է, որ բոլոր հայտերը կուսումնասիրվեն հաջորդ տարվա ծրագրում ընդգրկելու համար։ Ծրագիրը արդյունքներ արդեն տվել է։ Շուկայում գերակշռում է տեղական արտադրության բանջարեղենը, իսկ մթերող ընկերությունների ներկայացրած տեղեկություններով էլ այս տարի վերամշակվող խումքի մեծ մասը տեղական արտադրության էր։ Ի դեպ, բույսերի պաշտպանության ու բուսաբուծության բաժնի պետը նաև տեղեկացնում է, որ աջակցության ծրագիրը ծրագրի արդյունքում զգալիորեն 250 հեկտարով ավելացել են նաև տարածքները, որտեղ մշակում են բանջարեղեն։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունու քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ եւ բարերար Գաստելով Մկրտչյանի ֆինանսավորմամբ հոկտեմբերի 29-ին Մարտունի քաղաքում տեղի կունենա նարան փառատոն։ Այս մասին ասել է Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով փառատոնի ծրագիրը իր մեջ ներառում է նրան վաճառք, ինչպես նաև նրան օշարակի, գինու, հյութի ներկայացում եւ վաճառք։ Ծրագրում կլինեն մի շարք մշակութային միջոցառումներ, այդ թվում համերգ, ազգագրական պարեր ու խաղեր, ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք։ Քաղաքապետը նշել է, որ փառատոնի նպատակն է խրախուսել նրան մշակմամբ զբաղվող այգեգործներին վաճառելու իրենց բերքը, ինչպես նաև մեծացնելու զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը շրջանի նկատմամբ։ Բացի նրան վաճառքից լինելու է նաև Արցախյան բարիկների տոնավաճառ, որտեղ հիմնականում ներկայացվելու են շրջանի գյուղական համայնքներում արտադրված ապրանքները։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Կատալոնիայի համընդհանուր գործադուլին, որը անցկացվում է իննշան անկախության հանրակրվեի ժամանակ տեղի ունեցած ոստիկանական բռնությունների դեմ բողոքի, շուրջ 700 հազար մարդ է միացել։ Ցուցարարները զբաղեցրել են Բարսելոնայի կենտրոնական հատվածը, այդ թվում Իսպանիայի ազգային ոստիկանության կենտրոնակայանի մոտակա տարածքը։ Ցուցարարները բացականչում են փողոցները մեռնեն լինելու ոչ օկուպացիային կարգախոսները։ Թուրքիան չի ողջունում Կատալոնիայի անկախության հանրակրվեն եւ կարեւորում է Իսպանիայի տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Հուսեյն Մուֆթու Օղլուն։ Մենք որպես հիմք ենք ընդունում Իսպանիայի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքն ու երկրի օրենքների ի կատարածումը, ասել է Թուրք Պաշտոնյան, կոչ անելով խուսափել Կատալոնիայում բռնության կիրառումից։ Մուֆթի Օլուն շեշտել է, որ Իսպանիան եւ Թուրքիան հրաշալի հարաբերություններ ունեն եւ որ Թուրքիայում հույս ունեն, որ բարեկամ երկրում արկա խնդիրները շուտապույտ լուծում կստանան։ Իսպանիայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է նաև Ադրբեջանը։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել այդ երկրի արտգոսնախարարության մամլոք հարտուղարը։ Մուհամեդ Թոֆիկ Ռահիմը Իրաքի Քուրդիստանի նախագահի միակ տեխնացուն է։ Նախագահական ընտրությունները կկայանան նոյեմբերի 1-ին։ Երեքշաբթի լրացել է տեխնատության առաջադրման ժամկետը։ Մենք ստացել ենք բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք թույլ են տալիս Մուհամմեդ Թոֆիկ Ռահիմին դառնալ Քուրդիստանի նախագահի տեխնացու։ Նա միակն է, ով առաջադրել է իր տեխնացությունը, ասել է ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հաջի Օմարին։ Կինոյի լեգենդ Արմեն Ջիգարխանյանը այսօր նշում է իր 82-ամյակը։ Նա մոտ 300 դեր է կատարել կինոյում ու հեռուստաֆիլմերում, դառնալով ռուսական կինեմատոգրաֆի պատմության ամենահայտնի դերասանը։ Թատրոնի եւ կինոյի հայտնի դերասան Վալենտին Գավտը մի անգամ կատակել է. աշխարհում ավելի քիչ հայ կա, քան Ջիգարխանյանի մասնակցությամբ ֆիլմ։ Մարզասերների համար Հոկտեմբերի 5-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության Հայաստան-Լեհաստան ընտրական հանդիպումը։ Խաղը կսպասարկի Սլովենիայի մրցավարական ազնագազմը Մատեյ Յուգի գլխավորությամբ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, գիշերը տեղումներ, ցերեկը առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։